та діяльності державного апарату України слід віднести а. Демократизм, Б. Рівноправність громадян, В. Законність, Г. Суверенність, Д. Розподіл влад, Е. Соціальну справедливість, Є. Гуманізм і милосердя, Ж. Поєднання переконання і примусу, З привселюдність, відкритість і врахування громадської думки та інші. Принцип демократизму в Україні покликаний забезпечити формування державного апарату з волі більшості населення, вираз і виконання ролі громадянського суспільства. Держава гарантує всім громадянам здійснення, охорону, захист та відтворення політичних економічних, особистих та культурних прав. Як коріна, так і всі інші національні групи, що проживають на території України, є равноправними. Державний апарат організовується і діє на підставі законів. Його діяльність спрямована на виконання законів і відбувається в порядку, передбаченому діючими законами. Робота державного апарату будується на засадах самостійності і незалежності. Він є виразником суверенітету, народу і нації. Державна влада в Україні здійснюється за принципом її розподілу на законодавчу, виконавчу і судову. Єдиним органом законодавчої влади є Верховна Рада виконавча влада в Україні належить президентові України і Кабінетові міністрів. Правосуддя в Україні здійснюється виключно конституційним, загальними та господарськими арбітражними судами. Реалізація принципу соціальної справедливості в організації і діяльності державного апарату означає, що його завданням є забезпечення соціальної злагоди, консенсусу між різними частинами суспільства, балансу різноманітних інтересів всіх соціальних прошарків і груп. Державний апарат покликати гарантувати громадянам здійснення їх суб'єктивних прав, охороняти і захищати основні права людини і громадянина віддаючи пріоритети загальнолюдським цінностям. Важливим принципом діяльності державного апарату України є поєднання виховних методів переконання та методів примусу. Примус державою застосовується тільки тоді, коли вичерпані всі методи переконання, і суб'єкт не підкорився вимогам норм права. Свої функції державний апарат виконує гласно, співпрацює з різними громадянськими об'єднаннями і рухами, вивчає громадську думку і враховує її в організації і здійсненні покладених на нього завдань. Таким чином, державний апарат, обраний чи призначений, є системою державних органів що у відповідності з принципами норм права здійснюють свої функції, реалізуючи волю громадянського суспільства всього українського народу. Первинним ланцюжком державного апарату є орган держави. Це службовець чи структурно організований колектив службовців, які на чинних підставах мають владні повноваження а також відповідні матеріально-технічні засоби для виконання покладених на них конкретних завдань і функцій держави. Один службовець, як орган держави, це, наприклад, президент України, що є главою держави і виступає від її імені. Структурно організований колектив службовців має керівників і виконавців керівник виступає від імені того чи іншого органу. Кожен орган наділяється на підставі закону владними повноваженнями.